Danas i kao što znate, ne samo danas, nego svih ovih dana je vreme karnevala. Luduje se u celom Brazilu, posebno u Riju. Mnogi naši sugrađani, novosadjani su već nekoliko dana tamo. Znam da su neke ture otišle. Nažalost, ne mogu svi da idu, ne mogu zato što mnogi rade. I onda se postavlja pitanje kako doživjeti tu karnevalsku atmosferu, kako osetiti čar karnevala. E sad, ono što je zanimljivo, moj bliski rođak Zlatibor ako niste znali, počeo od pre nedelju dana da pohađa školu sambe to je škola sambe u Adicima, je tako? Pa ja sam pratio ovo preko televizije šta se događa i ove reportaže i ja sam se odlučio, dosta mi se i sviđa i taj način kako se igra i kako se veseli i proslavlja ovaj, i odlučio sam se da se upišem na, u školu sambe Srećom e, postoji jedan samboman u Adicama, veliki samboman inače i tamo je neka škola sambe u dvorištu, on nešto to drži, ne, jedan on je neki pokriven. Ambar, ambar je preradio za ovaj letnji deo, je tako, a šupu za, za zimski period. Jedan deo kod da... Tobanje e, je tamo jedan deo Kotobanje e, je preuredio za muziku da bi to bilo pokriveno, a ovo ostalo to je ipak, da kažem ovako, sportska disciplina, tako da se čovjek brzo zagreje kad je hladnije vreme. Da problem kada je hladno, vi ste zagrani i igrate naravno. Tako. Kako, je... kako izgleda sad? Ajde mi ono opiši. Ima sad nekoliko tu i finti i nekih caka. Ja sam ovako, prvo mi je rekao, evo ti sedi dečko ovde jedan sat pa gledaj. Ja sam gledao i snimao otprilike te pokrete, a oni jednu nogu napred, jednu nazad, jednu napred, nazad. Otprilike Malo su ljuljkaju, znam. U, u, u, znam uigravali te ne, cake i onda me... kaže, aj sad svi zajedno ispočetka pustio neku pesmu i oni su odigrali uz tu pesmu, imali su tamo i neke lonce, nešto lupali su sa nečim, mahali, imali su neke zastavice, bacali konfete, jedno izuzetno raspoloženje koje bi ja preporučio svim našim sugrađanima da ukoliko imaju prilike da i sad iz zviždaljke naravno da, da ovaj, ako imaju da. Gledaj ovako, znaš šta me zanima? Zanima me o, kako, kako izgleda tamo kad odeš, da li imaju neke zahteve? Kako su, kako su, s obzirom da je... Pa ništa. Evo, otkriću tajnu, ti se, ti se pripremaš za karneval, je li tako? E sad, kako kako to izgleda? Su tražili da imate specijalnu odeću? Pa ovako, prvo kao prvo na, na tom primu on isprobava elementarno poznavanje sluha što pita neku pesmu da čovek otpeva ovako što voli i sad ko nije mnogo muzikalan no, njega e, traži da u određenom ritmu ili odigra, odigra nešto, nešto da, solo da, da. da, da kažem neku tačku i kaže ovaj evo to je to, za sledeći put treba doneti kostim. Kostim je u stvari samba je velika stvar zbog toga što svako individualno prema svoje nekoj projekciji može da napravi kostim i prema svoje mašti, s tim što mora da se ukoliko kvart recimo porodica ili neki deo hoće zajedno da igraju neku sambu, odigraju ne, neki taj place, ovaj, onda su neke propozicije ipak se dogovore da, budu, ne, da bude neki zajednički sadržavac u svim tim kostimima dobro, prisutno. Dobro, znaš šta sam hteo još da te pitam? Konkretno tvoj kostim koji si sašio pre nekoliko dana. Ja sam počeo da šijem da. taj kostim da bi se uključio kako izgleda, u... Kako izgleda taj tvoj kostim? Pa to je ovako jedno... Je to neki aplikacioni ili više si išao na karnere ili šta? Ja sam od starih zavesa onaj čipkasti deo stavio skroz okolo tako je parčiće i ovaj, još sam kupio e, svetlucave konfete, tako da sam to prošio i stavio sam ovaj u Provo si od banje kada staviš preko genitalija. E, da, to sam hteo da, da kažem da ovaj moj ko kostim je dosta skroman, tako da sam e, od badnjaka na terasi što mi je ostalo, sam iskoristio i to, međutim to su mi rekli da više ne donosim zato što se to kruni i posle ostaje piljevina jer neki i bosi, bosi ovaj igre. Pa prljaš kod obanju. Dobro, sad smo došli do ove druge ključne tačke, a zašto ti to e, radiš, igraš? Zato što voliš i zato što hoćeš u svojim ja, kućnim domaćim uslovima da napraviš karneval, je tako? Ja hoću u domaćim uslovima da napravim karneval, jer jako mi se dopalo, pošto ovde kod nas ne postoji neki organizovani karneval, ta škola sambe, ja ne znam čemu ona služi, verovatno za neke proslave, ali ne znam kakvih datuma, u svakom slučaju tamo čovjek može da se nauči sambu pa da ode recimo u Rio de Janeiro pa da nešto tamo odigra. Ali ja pošto nemam uslova da odem u Rio de Janeiro i nemam vremena pre svega naravno, da, ove, ovaj, ja sam odlučio da u krugu moje porodice i prijatelja da napravimo u stanu, da napravimo jedan mali karneval. To su vas u školi već učili kako napraviti karneval. Reci mi koliko je ljudi minimum potrebno za karneval? Pa za karneval nekako jedan je malo sa dvoje već nekako može da to se... To je više ono da samba, se nešto... samba da se odpleče, da, da. a karneval? A karneval treba barem troje ljudi. E, kako troje ljudi i treba naravno, pošto je to u stvari, kako se to kaže, u mimohodu, u prolazu da, se da, sve da. Treba odigrava. Treba prolaziti. Ja sam, imam dva tabureja, oko ta dva tabureja ja sam ih spojio jednom daskom od dole. Da. Sašio sam jednu preslaku na ta dva tabureja, tako da to izgleda sa prednje strane izgleda kao konj, a sa zadnje strane izgleda kao brod i još ima jedno jedro i ja se popnem u ovom badnjaku, se popnem na taj tabure, pustimo muziku i veselje, ja ne mogu da vam opišem kako je raspoloženje kod nas u stanu. Znači u ovo doba karnevale vi paralelno s karnevalom u Riju imate sobstveni karneval u stanu i još e, Šogora sam zamolio da on ode jedno dva metra napred da vuče te tabure pošto imaju točkiće i onda vuče do kraja stana, do terase i onda do ulaznih vrata. O, to je sigurno lepota i show živi, os... show, svi su veseli, ja od gore bacam konfete i u tom badnjaku obučen ovaj mašem još sa suncobranom. Da, da, odlično, to je sjajno. A sad kako, kako e, da li si razmišljao kako će izgledati da angažuješ više ljudi, pa recimo komšiluk da se spusti u dvorište pa da napravi neku, jer ovaj brod koji imaš... Pa mi u zgradi imamo dosta veliki hodnik, recimo taj hodnik bi mogao da se iskoristi barem tri stana od ovih ljudi u ulazu dole tamo u hodniku i te zajedničke prostorije gde držimo sastanke kućnog savez, saveta ovaj, tamo bi to izuzetno moglo da se organizuje, jer za to treba jedan gramofon ili neko tehničko sredstvo za puštanje muzike u ritmu sambe, ovaj, i dobro raspoloženje i tu i tamo ti kostimi, kažem, su jeftini. Ko nema para za kostim, može samo da nalepi one kožne aplikacije, ne znam da li si gledao na ovom fashion channelu, tamo i nage devojke idu samo preko određenih e, delova za koje ne, ne kako da kažem, koje, koji hoće, bi trebalo da budu skriveni, ili tako? Koje hoće da sakriju, ono da. što hoće da pokažu, pa, pokažu, ali ono što hoće da sakriju, mogu da sakriju sa nekim nalepnicama ili, ne znam, ili pa ima ovih, ovih krep maca, recimo. Može razli. od krep maca da saši nešto ili recimo ima ovih od jeftinih materijala ja bih preporučio, a što ljudi imaju kod kuće, može od mušeme lep pončo da se napravi. Može, šumsko cveće nije loše, ali za naše uslove nezgodno kad nevo u ovo februarsko vreme, a sad nešto... Šumsko cveće i veštačko probije... voće. I veštačko voće e, koje veštačko koje voće, to da. kada se naslaže, to je, da kažemo ovako, s jedne strane pokri, pokre, pokriveni su ovaj ti izaz, najizazovniji o, delovi tela, a sa druge strane ipak ta čar Eh, nagog tela i koja je u skladu i sa tom samba muzikom na neki način dolazi do izražaja. Ma i lepo je, brate. A i lepo je videti, da, naravno. Da, lepo I lepo je i videti, a lepo je imati i pokazati kad se naravno ima šta da se pokaže. Znači, samba, karneval možete da napravite u stanu, možete da napravite u ulazu zgrade, a možete da napravite u dvorištu, pa ako, pazite, ako budemo svi krenuli tako, možda za koju godinu karneval bude išao bulevarom Mihajla Pupina, recimo, zašto ne? Pa ja očekujem da na ovaj način će u stvari e, lokalne škole sambe da se otvaraju, da će kvartovi ili zgrada recimo, ili zašto moj ulaz ne bi imao svoju školu u sambe, ja sam već razgovarao sa nekim ljudima, ovi uglavnom stariji su pristali, ovi mlađi navodno nemaju vremena za vežbanje. Ja sam uzeo neke trake što sam snimio ovaj, ovo u Riju i samo kažem evo gledajte ljudi šta treba da se radi to je jednostavno manje više svako to može da proba ako čak i ne zna naučit će Ma naravno ako ne zna naučit će evo tvoj primer ti nisi znao već za nekoliko dana perfektan si. Pa ja sam se pustio, od Dobro. srca sam zaigrao da. i ovi kažu, ne znam, malo su mi skrenuli posle pažnju da, da pazim i, i oko sebe, malo ovaj, da ne na druge igrače. Toliko ali ja sam, kažem, ja sam se opustio i ja volim i da slušam lepu muziku i da pevam lepu muziku, a pogotovo volim da zaigram uz lepu muziku, tako da sam eto za par dana postao sam boman. Da, evo ga, Zlatibor je sam boman Za kraj ću te još pitati, šta imaš od ovih sitnih dragulica? Imaš trube, trubicove, imaš lizardicu recimo? Imam to... lizardicu, to je lizardov jezik, ona trubica kad da, se dune. Kad dunete, da. znate kako? Lizardica. Aj pokaži, evo, tu ti je lizardica. Da, da, i lizardica onda, onda se kao jezik guštera krene prema vama pa se vrati. E, ali najzanimljivije je kad stavim četiri lizardice pa dunem i sve snage to na sve četiri strane sveta ovaj, se, se otvori. Zanimljivo je, u svakom slučaju možete i sami da probate, nije teško jedan za sambo je malo, dvoje već može nešto da, da kažem da krene ili bar da uči neke osnovne korake. A ako vas je troje, možda vas možda ste i dovoljni na neki način, ali u svakom slučaju pozvonite svojim komšijama na vrata i pozovite ih na partiju sambe. Da, da, da. Ovo je lepa priča o sambi, ali ne toliko o sambi. Mogu i oni koji ne koji nisu išli u školu sambe, mogu i oni da prisustvuju. Bitno je da se mrdate, da se družite i da mi imamo karneval, je li tako? jer ako nemate kostime, ako nemate novac za neki, novce za neke suvišne izdatke, stvari u tome da u tim trenucima treba jednostavno da se opustite i par kožnih, par ovih voćnih aplikacija će učiniti sve da vaše raspoloženje bude maksimalno.